Ievads Skolotājs Reiz sen senos laikos kāds skolotājs runāja ar ļaužu pūli, un viņa teiktais bija tik brīnišķīgs, ka visi jutās aizkustināti no viņa mīlestības vārdiem. Pūlī bija vīrs, kurš bija klausījies katrā vārdā, ko skolotājs teica. Šis vīrs bija ļoti vienkāršs ar labu sirdi. Viņu tik ļoti aizkustināja skolotāja vārdi – ka viņš juta vēlmi ielūgt meistaru savā mājā. Kad skolotājs beidza runāt, vīrs izgāja cauri pūlim, ieskatījās skolotājam acīs un teica, Es zinu, ka tu esi aizņemts, un tava uzmanība vajadzīga visiem. Es zinu, ka tev patiesībā nav laika klausīties manos vārdos, bet mana sirds ir tik atvērta un es jūtu tik daudz mīlestības pret tevi, ka vēlos ielūgt tevi savās mājās. Es vēlos pagatavot tev labāko maltīti, Neceru, ka tu piekritīsi, bet tas man bija tev jāpasaka. Skolotājs ieskatījās vīram acīs un ar skaistāko smaidu uz lūpām teica, sagatavo visu, es būšu klāt. Tad skolotājs aizgāja. To dzirdot liels prieks piepildīja vīra sirdi. Viņš nevarēja vien sagaidīt, kad varēs pakalpot skolotājam un parādīt savu mīlestību pret viņu. Šī būs viņa mūža svarīgākā diena. Skolotājs būs kopā ar viņu, Viņš nopirka labāko ēdienu un vīnu un izmeklēja viskaistākās drānas, lai pasniegtu tās skolotājiem kā dāvanu. Tad viņš steidzās mājās sagatavot visu skolotāju uzņemšanai. Viņš sakopa telpas, sagatavoja visbrīnišķīgāko maltīti, skaisti uzklāja galdu. Viņa sirds bija pilna prieka, jo drīz skolotājs būs ar viņu. Vīrs nepacietīgi gaidīja, kad kāds pieklauvēs pie durvīm. Dedzīgi viņš atvēra durvis, bet skolotāja vietā ieraudzīja vecu sievieti. Tā ieskatījās viņam acīs un teica, Mani moka izsalkums, vai tu varētu iedot man gabalu maizes? Vīrs bija mazliet vīlies, jo ciemiņš nebija skolotājs. Viņš palūkojās uz sievieti un teica, lūdzu, nāc iekšā. Viņš nosēdināja sievieti vietā, ko bija gatavojis skolotājam, un deva tai ēdienu, ko bija sarūpējis skolotājam bet viņš bija nepacietīgs un nevarēja vien sagaidīt, kad viņam beigs maltīti. Vecā sieviete bija aizkustināta par viņa dāsnumu, viņa pateicās un aizgāja. Vīrs tik tikko paspējis sagatavot skolotājam jaunu maltīti, kad atkal kāds klauvēja pie durvīm. Šoreiz tas bija svešinieks, kurš ceļojas pāri tūkstnesim. Svešinieks ieskatījās vīram sejā un teica, es esmu izslāpis, vai tu varētu iedot man padzerties? un atkal vīrs bija mazliet vīlies, ka nav atnācis skolotājs. Viņš ieaicināja svešinieku mājā un nosēdināja viņu vietā, ko bija gatavojis skolotājam. Viņš pasniedza vīnu, ko bija domājis pasniegt skolotājam. Kad svešinieks aizgāja, vīrs atkal iekārtoja vietu skolotājam. Kāds klauvēja pie durvīm. Kad vīrs atvēra durvis, tur stāvēja bērns. Bērns paskatījās augšup uz viņu un teica, man salst vai tu varētu man iedot segu, ar ko apsekties. Vīrs bija mazliet vīlies, ka tas nav skolotājs, bet ieskatījās bērnam acīs un sajūta mīlestību savā sirdī. Ātri viņš paņēma drēbes, ko bija nodomājis pasniegt skolotājiem un uzģērba tās bērnam. Bērns pateicās un aizgāja. Vīrs atkal sagatavoja visu skolotājiem un gaidīja līdz bija jau ļoti vēls. Sapratis, ka skolotājs nenāks, viņš jutās vīlies, bet tūlīt pat piedeva. Viņš sev teica, es taču zināju, ka nevaru cerēt, ka skolotājs nāks uz šo vienkāršo māju. Lai arī viņš teica, ka atnāks kaut kas cits daudz svarīgāks būs aizvedis viņu kur citur. Skolotājs neatnāca, bet vismaz solīja atnākt, un ar to pietiek, lai mana sirds būtu laimīga. Lēnām viņš noglabāja ēdienu, noglabāja vīnu un devās gulēt. Tonakt viņš sapņoja, ka skolotājs ir atnācis uz viņa māju. Vīrs bija laimīgs viņu redzēt, bet nezināja, ka sapņo. Skolotāji, tu atnāci. Tu turēji vārdu. Skolotājs atbildēja, jā, es esmu šeit, bet biju šeit jau arī agrāk. Es biju izsaucis un tu mani pabaroji. Es biju izslāps un tu mani devi vīnu. Man bija augsti un tu apsedzi mani ar drēbēm. Lai ko tu darītu citiem, tu to dari arī man. Vīrs pamodās, un viņa sirds bija laimes pilna, jo viņš bija sapratis, ko skolotājs viņam iemācījis. Skolotājs mīlēja viņu tik ļoti, ka bija atsūtījis trīs cilvēkus sniegt viņam vislielāko mācību. Skolotājs dzīvo visos. Kad tu dod ēdienu tam, kurš ir izsaltis, kad tu dod ūdeni tam, kurš ir izslāpis, kad tu apsec to, kurš ir nosalis – tu sniedz savu mīlestību skolotājam.